а в зубах люлька. Така знайома мені люлечка, давно знайома ще з часів полону. Таких азіати зазвичай курять дуже чистий і винятково кайфовий опіум. Я трохи подумав, а тоді ступив крок уперед і, розмахнувшись, дав йому по мармизі, аж люлька вилетіла з рота. Ти. затрясся він, приходячи до тями. Затим у його очах з'явився осмислений проблиск, а тоді він пізнав мене його почало трясти ще дужче. Ти ти чо, е? Ти откуда здесь взявся? Ти що здесь делаєш, е? Отак, Маманов, повчально сказав я, сідаючи на стілець. Одна з Маманов не сховайся, одна з Маманов не втекти. Лють зненацька захлюснула мене, і я, згрібши його за барки, почав бити головою об стіну. Ну що ж, розповідай, розповідай, як ти вбив Лучицького, розповідай, комуняка смердючий. Відпустіть його, втомлено сказав хтось позаду. Я закляк, відчуваючи, що м'язи на спині зводить судомою. Тоді поволі видихнув повітря не випускаючи Маманова з рук, озирнувся. У дверях стояв кремезний чолов'яга з квадратними плечима. А, подумав я, той, кого мені й треба було. Родич ото-вото. Добре, добре, і геть непогано. Відпустимо, відпустимо, мені не потрібне його життя. Я глянув на Маманова, тицнув його носками попід ребра. Це ви мені дзвонили? Чолов'яга кивнув. Я не міг не попередити. Вони розмовляли з моїм онуком, ну і говорить так, наче в нього болять зуби, відзначив я мимохідь. Звуки дуже тверді, багато шиплячих і взагалі цікава артикуляція. А, сказав Маманов, підводячи голову і дивлячись на того чолов'ягу своїми безумними випуклими очима. Так от в чому діло? Так ето ти, дядя, йому стукнув. Зіниці в нього були розширені і здавалися такими здоровими, ну, як ублюдця їй право. А я пощадил тебе в своє время, на свою башку. Оказывается, мразь ты фашистська гніда, Убью подлеца, прикончу. Ну, це вже він і геть ума рішився, подумалося мені. Зараз у нього почнеться деліріум, а той стане сліпої наркотичної ейфорії, коли чоловік ріже себе ножем, не почуваючи болю, і тоді й слова не витягнеш. І що за брудна робота, Господи, як не садистів ловиш, то наркоманів з ідеологічними збоченнями, а то ще якихось чертів. Здесь был один, был один теж фашист, Маманов цокотів зубами. Но ну, я его убрал, ты знаешь, двухпудовой гирей. Я сціпив щелепи. Йобнул по затылку, и хана. Лице в него стало синее, как сукно, з рота катилася пина. Тоже лез не в свое дело. Хитрый козел, все разнюхал. И что я на холоденку работаю, и что мы за газетчиками секем, даже о нашем деле и то сумел разнюхать. Де ты его был, поцікавився я кухні запала тиша. Чолов'яга стояв і дивився на Маманова з жалем і водночас якоюсь відразою. Чутно було, як цепотить вода із крана. Знать хочеш, а вот тебе, Маманов зробив недвозначний жест. Ні хрена ти мені не сделаєш. Кокнуло голубчика і в багажник. А Холоденко змушений був тиснути на всі важелі, аби прикрити тебе, нарешті сказав я. А де ж пак? Тінь упала передовсім на нього. Маманов підвівся і, заточуючись, наблизив свою перекошену синю мармизу до мого обличчя. Я бы и тебя пришил, ты от меня не ушел бы, душман, вот только этот вмешался. Він раптом зареготав, просто на очах впадаючи в істерику. Нет, подумать только, встретились двоє, подумать, а? Я штурханув його пальцем під ребра, і він посунувся по стіні, задихаючись від болю. Не захоплюйся, порадив я йому. Твій час уже скінчився, і твоєї партії теж, сволото. Горбі вам добру операцію зробив, і зуби повиривав, і кіхті. Маманов підвів на мене свої безумні очі, сповнені болю і ненависті. Послушай ти, душман. Зіниці його раптом посвітліли, розширилися до аномальних розмірів. Ми о тебе знаємо все. Холоденка на тебе ціле досе привез. сволочь ты мусульманская! Ну-ка расскажи, расскажи дуракам, как ты из плена бежал из самого Пакистана, через границу, где духи на каждом шагу. Расскажи, а? Расскажи, как ты из крепости Бадабера удрал. Пусть дураки слушают,